يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان kan yabo da godiya kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu tafarki madaidaici salati da ɗaukaka da martaba da daraja wanda ba su da iyaka su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai da alayensa masu daraja masu girma da sahabbansa madaukaka waɗanda suka bayar da dukiyarsu da rayukansu domin ɗaukaka addinin musulunci da duk wanda suka biyo tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi wanda muka dauko tarihi annabawa tun daga farkon halitta har muka zo yanzu muna cikin tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun yi bayani ko mun tsaya a inda muka yi bayani akan yakin Uhud kuma mun yi bayani cewa abubuwan da suka biyo bayan Uhud mun yi bayani a baya cewa bayan ƙare yakin Uhud da binne shahidai su saba'in da ɗaukan masu rauni domin komawa da su zuwa Madina. Labari ya yi ta yaɗuwa cewa Ƙuraishawa suna shirin komawa ko dawowa Madina domin su afkawa wato ainihin musulmi da yaƙi. Suna ga cewa kamar wannan nasara da suka fara ganin sun ci a Uhud bai kamata su bata haka kawai ba. Ya kamata su yi shiri domin wato ainihin su zo su ƙarasa nasarar da suke ganin sun samu. da labari ya tabbata cewa akwai wannan shirin sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fito domin taransu ya isa wani guri da ake kira Hamra'ul Asad ya kwana uku Litinin da Talata da Laraba sha ɗaya ga watan Shawwal shekara ta uku bayan hijira su wato Quraysha da suka ji labari cewa ai ga Annabi can sallallahu alaihi sallama ya wato ainihin fito sai suka ga cewa kamar an daɗa samun ƙarfi ne don haka suka ga babu wato hikimar su sake dawowa da haka suka yi kokari da suka karasa maka akwai wani mawaki wanda aka kama shi a yakin Badar kuma ba shi da abin da zai fanshi kansa lokacin da aka dora ma waɗanda aka kama fansa sai yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace do Allah yana neman alfarma a tausaya masa yana da ƴaƴa a sake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to zan sake ka amma kai alƙawari cewa ba za ka ƙara yin waƙe na zagin musulunci ko ni ba ko ba za ka ƙara ziga wasu su zo su yaƙe mu ba aka yi alƙawari da shi aka yarjejeniya to har ya yarda da wannan yarjejeniya amma sai ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai ya masa alƙawari cewa zai ba shi kuɗi mai yawa ya fito ya ce shi fa ya yi alƙawari da annabi ba zai ƙara fitowa ya zagi ga addini ko musulunci ko annabi ba haka dai suka ce masa roman baka har ya gamsu ya fito wato domin ziga su a yakin da aka yi na Uhud to sai Allah ta'ala ya bada nasara cikin wanda aka danke har da shi aka danke da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo da shi yana ta magiya yana asi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a kyale ka ba domin za ka koma ka ce wa mutane ka yaudari musulunci ka yaudari musulmi da ma annabin don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a ciza mumini kuma a sau biyu da haka aka bada umarni aka kashe shi akwai wani dan leken asiri shi ma da aka kama mai suna Muawiyah bin al-Mughirah bin al As wannan mutum ya sauka a Makka a matsayin ko ya zo Madina a matsayin ziyara kuma aka bashi amana ashe leken asiri yake wa Qurayshawa shi ma a ƙarshe bayan ta bayyana cewa dan leken asiri ne yana ganin ƙarfi ko shiri da musulmi suke yana aikawa da kafirai labari shi ma bayan an kama shi ya gudu aka sa Ammar bin Yasir da Zaid bin al-Harisa suka bi shi a baya suka cin masa suka ainihin wato kashe shi suka dawo kuma suka ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama labari kuma mun yi bayani a baya cewa abin da ya samu musulmi a wajen wannan yaki na wato Uhud wato akwai ibtila'i akwai kuma jaza'i wato akwai jarabawa akwai kuma sakamako na punishment da aka yi musulmi akan wani abu da suka yi na sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamako ya faru ne saboda sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zaunar da wasu akan wato ainihin dutse su hamsin ya lada musu shugaba cewa kada su sakko sakkowarsu yana daga cikin abin da ya jawo rashin nasara a wannan yaƙi sai kuma jarabawa ta faru ne domin kada kullum a ga muminai su suke nasara har ma waɗansu waɗanda ba musulmi ba su zo su shiga addinin musulunci su cuɗanye su gauraye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 Kuma Allah ta'ala ba zai tsinkayar da ku akan gaibu ba, sai dai Allah ta'ala yana zaɓa daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama daka ku imani da Allah ku imani da manzannin Allah in kuka yi imani kuka ji tsoron Allah to kuna da lada mai girma Ali Imran aya ta 179 domin kuma kare muminai daga girman kai da takama da alfahari da fankama da jiji da kai da fariya don kada su ga yanayin nasara kullum yana tare da su hakan sai ya shige su kamar yadda ya faru a yakin Hunain wanda za mu bayani a gaba domin kuma Allah ta'ala ya karrama wasu da yin shahada wato su yi shahada su wuce aljanna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisai da dama darajojin wanda ya shahada da alkhairin da yake samu sannan abin da ya faru ga mu'minai ya jawo ƙananan ƙabilu da ke kewaye da Madina sun yi ta tsammani cewa tunda ga mu'minai ko ga musulmi sun wato sha wahala a yakin Uhud to bari su kuma su shiri domin ƙarasa abinda Qurayshawa suka fara wato na afkawa Madina da yaki to kun ga kenan musulmi suna da aiki da yawa a gaban su na farko ga yada addinin musulunci na biyu ga gudanar da hukumar musulunci wanda ta kunshi kafa adalci da gaskiya da amana da cika alƙawari da gaskiya da tausayi da girmama manya da girmama iyaye da bin shugabanni masu bin Allah ta'ala da kuma ainihin wato samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da gyara tattalin arziki da tabbatar da amana duk wannan aiki ne wanda hukumar musulunci ta sa a gaba sannan kuma ga kariya daga mahara waɗanda suke kawo mata hari da waje ma'ana kafa gwamnatin da kare ta sannan kuma da yaɗa addinin musulunci a ko'ina wannan shine babban aikin da ke gaban muminai ga kuma kabilu da suka kewaye su na Yahudawa da ainihin wato mushrikai da maguzawa kowa yana ta shirin ya zai yi afkawa Madina da yaki to ganin cewa an gama yakin Uhud kuma labari ya yadu a gefuna inda mutane suke game da irin abin da ya faru ga muminai sai wasu kabilu da ake kiransu Banu Asad da Abal da Qara suka fara ainihin ƙoƙarin afkawa muminai da yaƙi wato ƙarƙashin jagorancin Hatul Asadi da ɗan uwansa Sulaimatul Asadi da Banu Huzail ƙarƙashin jagorancin Khalid bin Sufyan al-Huzali a cikin watan Muharram shekara ta hudu bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ji labari ya tura masa runduna ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Ulais al-Juhani kafin ya je sun ji labari cewa ga abin da yake tafanan sun watse wato ainihin suka bar tumakansu da raƙumansu wanda ainihin musulmi suka koro waɗannan raƙuman nasu ainihin wato a matsayin abin da suka bari bayan sun gama shirin yaƙi kuma abin bai yiwu ba kamar yadda ya zo a cikin zadin ma'ad da tabaqat na ibnu sa'ad ya kuma aika wani sahabi abu salama bin abdul asad zuwa ga shi ulaiha sai kuma cin amana da kabilar abdul da ƙara suka yi wanda suka zo madina suka nemi masu wa'azi suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutane da yawa a yankunansu da suke so za su musulunta da haka suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da masu wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓo mutum shida daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su suka tafi da su suka kashe hudu suka kama biyu suka kai ma ƙwarai shawa a matsayin abin siyarwa wato da Zaid da Khubayb suka kai makuraisha wanda shi Khubayb dama wato Banul Haris bin Amir bin Naufal suna neman sa domin suna ganin shi ya kashe musu wani dan uwa a yakin da aka yi na Badar suka je suka siyan ma da ainihin wato Quraishawa wannan sahabi mai suna Khubayb saboda shi ne ya kashe wato ainihin musanna eh, Haris wanda ake kira Haris a Badar da haka suka siye shi suka zaunar da shi a hannunsu a matsayin fursunan yaki har zuwa lokacin da suka shirya kashe shi a bayan harami sai ce ku kyale ni nayi sallah raka'a biyu bayan yayi raka'a biyu sai ce in banda kada ku ce ina rakin mutuwa da na ƙara yin sallah raka'a biyu haka malamai suka ce wannan shine wanda tawa wanda duk aka ce za a kashe shi ba da haƙƙi ba to yayi raka'a biyu kafin a kashe shi da haka da ya sallah raka'a biyu sai ce Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wala tubqi minhum ahada bayan yayi wannan sai kuma yake cewa laftu ubali hina uqtalu musliman ala ayi shakkin kana fillahi ko kana lillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwin mumazza'i yace wato ban damu ba lokacin da aka kashe ni ina musulmi domin wannan abin ya faru ne saboda wato Allah saboda yarda ta da Allah da riƙona da musulunci kuma Allah ya ga dama zai yi albarka a bisa waɗannan gabbai waɗanda za a ragargaza su to sai Abu Sufyan ya zo ya same shi kafin a kashe shi ya tambaye shi yace yanzu Khubayb ga ka mun kama ka ga cincirin da jama'a sun taru ana niyan za a kashe ka kana ga kuwa da a ce kana gida a ce kuma annabi ne a wannan gurin shi za a kashe ba kai ba ya za ka ji a zuciyarka sai Khubayb ya ba Abu Sufyan amsa ya ce na rantse da Allah ba zan so ina da rai a ce kaya ta soki jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba zan so wani abu mai muni ko mai kankantansa ya risku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da rai ba na fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da babana da babata da raina da duk abin da na mallaka na fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da babana da babata da raina da ƴaƴana da matana da dangina da ƙasata da garina da dukiyata da dukkan abin da ke faɗin duniya da Abu Sufyan ya ji wannan sai ya girgiza kai ya ce ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadin yace wallahi ban taɓa gani ba yadda wasu mutane suke son wani mutum kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam bukhari ya rawaito farkon kissar haka Imam Ahmad haka bayani ya zo a cikin siratu Ibn Hisham da kuma Ar-Rahiq makhtum kuma asiratin nabawiyya as-sahiha na Dr. Akram shi kuwa Zaid bin Dafinna wato mutum na biyu kenan bayan Khubayb ɗaya daga cikin kafaran ya saye shi mai suna Safiyan bin Umayya wato ya kashe shi saboda babansa da aka kashe a Badar yace to shi kuma a bashi wannan ya kashe shi a bakacin babansa da aka kashe a yakin Badar sai kuma cin amana na biyu da ya faru akwai wani mutum mai suna Abu Bara Amir bin Malik ya zo Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa ga addinin musulunci yace gaskiya wannan abu da aka faɗa abu ne mai daɗi abu ne mai kyau amma ni ba zan musulunta ba a yanzu amma sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai amince ya haɗa ni da wasu daga cikin sahabbansa zuwa garinmu ga watakila su shiga addinin musulunci don wannan magana mai daɗi ce wanda ya ji ta zai iya amincewa ya shiga da jin wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم haka duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani zai shiga addinin musulunci ko ya ji wani zai samu shari'a to ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kauna a duniya irin ya ga mutane sun karba addinin musulunci sun samu tsira duniya da lahira kaunar kaunarsa da jin kansa na son ganin an musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince ya zaɓo qurra wato ƙararrun hafizan alƙur'ani gangaren alarammomi gwanayen ƙur'ani mutum saba'in ya ce ainihin ya sa su ƙarƙashin jagorancin wani sahabi da ake kira munziru bin amr suka kama hanya da wannan mutum mai suna abu bara amiru bin malik a suka kai wani guri da ake kira bi'ir ma'una bayan sun kai wannan guri da ake kira bi'ir ma'una ashe waɗannan ƙabilu ko wannan mutum ya shirya da ƙabilansa akan su tare waɗannan sahabbai su kashe su anan aka yaudare su aka kewaye su karkashin jagorancin Amir bin Tufayl dan kabilar wato da kabilar Usayya da Ra'il da Zakawan waɗannan kabilu guda uku su ne suka wato yi wannan ta'addanci na kashe hafizan alqur'ani momi, gangaraye suka kashe su gwanayen alqur'ani mutum saba'in suka kashe su duka sai mutum ɗaya mai suna Ka'ab bin Zaid najjar shi kaɗai ne wato ainihin shi ma an sassara shi bai mutu ba daga baya aka zo aka tare da shi cikin jini to wannan wato abu da ya faru ga al'ummar musulmi ya bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bakanta wa musulmi jin wannan labari mai muni da cin amana ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yayi kwana talatin yana yin alkunuti kamar da Imam Bukhari ya rawaito akan waɗancan ƙabilu Usayya da Ra'il da Zakwan To Allah ya ine musu albarka ya tarwatsa su bisa cin amana da suka yi wa addinin musulunci da musulmi. Shi ko wancan sahabi ka Zaid najjar wanda shi kaɗai ya rago a cikin mutum saba'in bayan ɗauko shi a masa magani ya rayu har zuwa lokacin da aka yi ainihin wato yakin Khandaq a nan Allah ya masa cikawa. To wannan shine cin amana guda biyu da wasu ƙabilu suka yi wa musulunci da musulmi bayan wato kare yakin Uhud sai yakin Banu Nadir wannan yaki ya kasance a wato shekara wata na hudu shekara ta uku a cikin shekara wata na hudu shekara ta uku wato shekara ta hudu bayan hijira hudu ga watan uku shekara ta hudu bayan hijira akai wannan wato gazwat Banu Nadir bayan wato Banu Qainuqa'a waɗanda aka fatattake su daga ainihin wato Madina sai kuma kashe Ka'ab bin Ashraf da aka yi wanda ya dinga ziga mutane yana ba su kuɗi a kansu siyo makamai kuma yana ziga mawaƙa, da masu baki suna muzanta addinin musulunci yana amfani da kafafen watsa labarai na zamanin wajen yada jita-jita da suka ga musulunci da musulmi shi ma an kashe shi sai Banu Nadir suka shirya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mitin suka ce ya kamata su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka shirya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin su a tattauna akan diyar wasu mutane guda biyu daga kabilar Banu Kilab waɗanda Amru bin Umayyata a Dumri ya kashe su bisa kuskure sai aka zo za a yi magana diyar su sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin su suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan Annabi sallallahu alaihi wa ya je ya zauna a wani guri a cikin unguwarsu sai suka shiga daki suka ce ga fa damar da muke nema yau ta samu ga fa annabi ya zo yau da ƴan mutane tsararo ko muna ga ko mu afka musu da yaki amma da jimi ɗaukar mana shiri Hassana Salisu da kuma shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah عن إخوة الإيمان عفوا أخي لا مسلما أهوى ولا يهوى